E lusim Allahun xhel-le ue ala që t'i bën këto takime tona të bekuara, të dobishme për neve në dunja dhe të shpërblyera ditën e takimit me të. Kemi përfunduar në takimin e kaluar komentin e surës El Gjin dhe pas kësaj sure vjen surja El Muzemmil. Edhe pse surja El Muddethir ka zbrit para surës Muzemmil sipas shumë dijetarëve, në renditjen kuranore surja Muzemmil është para surës El Muddethir. Dhe kjo e ka një rëndësi, e ka një mesazh, një urësi që do ta sqarojmë inshallah në vijim të trajtimit të kësaj sure. Para surës El Muzemmil e kemi trajtuar surën Nuh, surën Nuh dhe surën El Gjin. Edhe të tjerat më herët, por këto dy sure të fundit kryesisht kanë qenë të fokusuara në aktivitet të ngjeshur, në kontribut në punë të palodhshme, për ngritjen e fjalës së Zotit tebareke ue teala, për udhëzimin e njerëzve, do të thotë kanë folur për misionin, kanë folur për përmbajtjen e misionit, ë kanë folur këto sure për angazhimin dhe kontributin që duhet me dhënë njeriu të parezerv në shërbim të asaj që është e mirë, me i bo dobi tjerëve përmes mësimeve të Allahut dhe mësimeve të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Vazhdon surja El Muzemmil të nderuar vëllezër tashmë që të flet për pregaditjen që duhet ta ketë bartësi i këtij misioni dhe njeriu i cili don që realisht ta luan rolin që duhet në këtë dunja ta bartë mbi supet e tij emanetin si duhet suksesshëm duhet që të jetë i pajisur me cilësi të caktuara, duhet të jetë i pregaditur Dhe për çfarë pregaditje bëhet fjalë flet surja El Muzemmil. Kjo sure është ka në fillim të shpalljes dhe është nga suret të cilat thonë dijetarët të rralla ndoshta sure e vetme që sipas shumë dijetarëve pjesa e fundit të kësaj sure e derogon pjesën e parë të kësaj sure. Jo derogim të kuptimit, por derogim të gjykimit. Prandaj edhe kjo e ka kuptimin e vet që do ta sqarojmë inshallah në vijim. Por një njoftim i përgjithshëm me surën dhe me përmbajtjen e saj të përgjithshme. Gjithë e keni të qartë se si ka qenë fillimi i shpalljes, ku pejgamberi alejhi salatu ve selam vetmohej në shpellën Hira, që të meditonte rreth gjendjes së popullit të tij dhe situatës që ishte i paknaqur, por nuk kishte informata, nuk dinte si t'ia bënte. Do të thotë kishte brengë, kishte mërzi, ishte i paknaqur, por nuk dinte si me e ndryshu realitetin, nuk dinte çfarë të bënte. Dhe kjo ishte pre, pregaditje, gjithashtu kjo gjendje e tij e brendshme, kjo paknaqësi, kjo keqardhje për gjendjen, ishte pregaditje që nesër të jetë ai bartësi i ndryshimeve të mëdha edhe për popullin e tij, po edhe për njerëzimin në përgjithësi. Dhe posa, domethënë, erdhi shpallja, e dini, pejgamberi s.a.s. nuk e përjetoi lehtë, po e përjetoi vështirë. Domethënë, kur erdhi Xhibrili dhe i tha, ikra, pejgamberi s.a.s. nuk dinte çfarë të bënte, çfarë të lexonte, dhe përgjigjja e vetme ishte, ma ene bi kariin, unë nuk di me lexu, nuk di për çka të thontin, nuk di që për çka bëhet fjalë, nuk dinte pejgamberi s.a.s. Dhe këtë që nuk dinte, Allahu xhelle ve ala tha, ma, pastaj më vonë, ma kunte tedri mel kitabu, ve lel imanu, ti s'ke dit çka është as libri, as imani, ti kurrë s'ke dit, na të kena mësu, Allahu xhelle ve ala e ka mësu pejgamberin sa selam dhe neve na ka mësu Allahu tebareke ve teala. Andaj pejgamberi sa selam u kthye zbriti nga shpella e kuptoi se diçka e madhe po ndodh, mirëpo jo, jo sigurisht çfarë po ndodh. Shkoi te gruaja e tij Hadixhja radijallahu teala anha me ethe dhe u mbulua. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që Allahu i tha kum fe endhir në surën Muddethir ngritu dhe kumtoje këtë shpallje, mësoji njerëzit, hasi në rezistencë. Në rezistencë të madhe ka has pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në probleme të mëdha dhe përpjekjet e vazhdueshme të kurejshëve të Mekës që ta ndalin këtë mision, ta ndalin hovin e kësaj pune. Ata takoheshin, ata mblidheshin, bënin plane të ndryshme, organizoheshin forma të ndryshme, qëllimi kryesor ishte që me ndal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe me një rast sikur se ka në disa transmetime, domethënë kjo gjendje e tensionuar e shqetësoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ishte i ngarkuar dhe shkoi pejgamberi s.a.s. në shtëpinë e tij prap dhe u mbulua, u mbledh, apo që të pushonte pak, e në këtë tendencë dhe përpjekje për me pushu nga ky presion, erdh Xhibrili i tha, ja ejuhel muzemmil, o ti i mbështjellur, muzemmil, o ti i mbështjellur, Domethënë këto janë dy rastet që, domethënë, pejgamberi sa sa ka qenë i mbështjellur e që ka e ka ardh Xhibrili i ka thonë ja ejuhel muddethir o ti i mbuluar edhe e dyta o ti i mbështjellur apo o ti i mbuluar herën e parë pas etheve të shpalljes herën e dytë pas ngarkesës dhe presionit të madh të fillimit ngase ende s'e kishte marrë veten nuk dinte për çfarë reagime bëhet fjalë Edhe në përpjekje që të qetësohej pak edhe ta merrte veten, prap erdh Xhibrili i tha, ja ejuhel muzemmil. Çka është muzemmil? Muzemmil të nderuar vëllezër, dijetarët kanë, ka dy kuptime. Kuptimi i parë i fjalës domethënë zemmele është një farë lloj mbështjellje, është një farë lloj domethënë mbulimi me diçka. Tash dijetarët gjatë tefsirit të këtij ajeti kanë thonë ose bëhet fjalë për mbështjellje konkrete, domethënë i mbuluar me batanie, ka qenë i mbuluar nga ethet ose o ti i mbështjellur me mision. Të kemi dhënë mision, tash misioni është petku yt. Misioni është mbështjellësi yt. Ti që tashmë ki mision, kum ngritu. Normalisht edhe sura Muddethir e ka këtë kuptim, prandaj ka dallim mes Muddethir dhe Muzemmil. Dallimet mes Muddethir, që është më sa, që është i mbuluar, edhe Muzemmil do t'i marrim inshallah më detaje tek sura Muddethir. Pasi është sura që ka zbrit para surës El Muzemmil. Dhe aty merr kuptim dallimi mes dy shprehjeve. Mirëpo, fjala el muzemmil të nderuar vëllezër e ka kuptimin e një barre, e ka kuptimin e një ngarkese, sikurse është ti i ngarkuar, o ti me, me barrë që e ki misionin, ti, e ka këtë kuptim. Ndërsa tek muddethir, fjala muddethir është gjithashtu i mbështjellur, po është i mbështjellur, po ka një kuptim që pak më ndryshe se fjala i mbështjellur. Atje Allahu i tha kum, edhe këtu i tha Allahu kum. Ja ejuhel muddethir, o ti i mbështjellur ngritu, edhe këtu tha o ti i mbështjellur ngritu. Në dy situatat, dy thirrjet ka ngritu. Po te para ka ngritu fe endhir. Ngritu edhe thirri njerëzit. Tërhiqjau vërejtjen njerëzve. E te e dyta çka ka? Kumil lejle illa kalila. Ja ejuhel muzemmil, kumil lejle illa kalila. Ngritu dhe falu tërë natën, përveç pak prej saj ndaje për pushimin tënd. Të nderuar, nëse i marrim suren Mudethir edhe suren El Muzemmil, domethënë mund ta konsiderojmë se këto dy sure e kompletojnë besimtarin nga njëra anë dhe nga ana tjetër janë sure me karakter organizativ që besimtarit ia organizojnë edhe ditën po edhe natën. Çfarë karakteri ka aktiviteti ditor i besimtarit, endhir, ti je thirrës, me fjalë, me veprat, me sjelljet, me punët e tua, gjitha këto duhet t'jenë në shërbim të imazhit të mirë për fenë tonë, Mudethir. Ndërsa, natën çka bën ti, dita është e tillë. Edhe pse në suren Muzemmil ka një lloj organizimi të ditës, do ta përmendim. Ndërsa surja Muzemmil flet për organizimin e natës. Çka bën një bartës i misionit? Si e kalon natën ai? Surja Muzemmil e organizon natën. Prandaj Mudethir e Muzemmil domethënë të përgatitin, të formojnë dhe të organizojnë 24 orëshin ty si duhet të jetë. Dhe që t'jetë dita në rregull, duhet nata t'jetë në rregull. Ngase e dini se edhe me llogaritjen e Kur'anit, nata është para ditës. Nata e xhumasë, pastaj vjen xhumaja. Po nata, qe ta për shembull natën e Ramazanit, falim teravitë, edhe pse ditë nuk kemi agjëru. Por tani agjërojmë ditën e ardhshme, për shkak se nata është përpara. Edhe kur përfundon Ramazani, pas akshamit s'i falim teravitë, pse? Pse ka hi shevali, një shevali veç ka hi, a kupton. Andaj, në sheval nuk ka teravi, a kupton. Andaj, nata është përpara, a kupton. Dhe surja Muzemmil, të nderuar, nga ky aspekt, ka ardhë para sures Mudethir, se nata është para ditës. Domethënë, pregaditja e besimtarit është natën, ndërsa aktiviteti i tij është ditën. Kështu që surja Muzemmil na mëson pregaditjen, si du m'u pregadit besimtari, se për çdo mision, për çdo detyrë, për çdo përgjegjësi duhet pregaditje. Dhe në momentin kur njeriu nuk është i pregaditur dhe i papregaditur hyn n'mision, hyn n'punë, hyn n'detyrë, hyn n'angazhim, hyn në diçka të caktuar, nuk ka mundësi me kalu suksesshëm. Andaj Allahu na mëson që të përgatitemi. Në çdo aspekt, përgatitje për shembull për adhurim, abdesi, a është përgatitje po? Ngase tash paramendo njeri nga rruga drejt me hi në xhami për shembull. Abdesi është një lloj përgatitje. Njohja e kohës është përgatitje. S'e fal drekën kur dush ti, kadalë, ka hi koha drek, tash dreka. Është një farë lloj, një farë lloj përmbledhje e brendshme, psiqike apo pastaj edhe fizike që ti t'jesh i gatshëm ta kryesh adhurimin atë. Përgatitja e dijes është obligim për që besimtari kur do me hy me një punë caktuar që kësaj pune t'i paraprin dija. T'i paraprin dija edhe në çështje e biznesit të tij, të tij po dhe në jetën bashkëshortore. Fatkeqësisht, shumë domethënë gabime dhe lëshime që po ndodhin sot në bashkëshortësi për shkak se dyt apo njëri prej tyre nuk është i përgatitur për atë jetë. S'ka mësu, nuk din. Apo nuk është jeta bashkëshortore, domethënë një një serial i dashurisë edhe i romantikës, apo kjo është pjesë e kësaj. Por esenca është rol, është detyrë, është mision, është përgjegjësi. Dy bashkëshortët bartin përgjegjësi, a janë të gatshëm që të bartin përgjegjësi? A janë të gatshëm që të marrin detyra? A janë të gatshëm që të luajnë rol? A janë të gatshëm? E kjo është nuk është nuk është jeta e martesës veç dhuratë, shëtitje dhe dreka darka. Jo, ajo, ajo është pjesë ndihmëse që inkurajon ka pak e zbukuron ka pak kupton. Por esenca është rol detyrë, është seriozitet, është bashkëpunim, është konsultim, është ndihmë plotësim, Ata njerëz e kuptojnë këtë jetë hajgare, kupton. Edhe tër jeta i shkon se pejgamberi sa më ka sahi, ne nuk e përjashtojmë atë pjesë të nderuar, ta kuptojmë drejt. Pejgamberi ka qenë ka ka qenë me Aishën shumë i afërt. Edhe i ka fol fjalë të mira, por s'ka qenë tër jeta e tyne romantike, kupton. Aisha çfarë ka duru për pejgamberin sa selam, kupton. Çfarë ka duru apo? Çfarë, çfarë, çfarë presioni ka pas Aisha për shkak burrit të saj? E po dhe kjo është pjesë e jetës së tyre apo? Apo çfarë sabri ka bo Aisha për pejgamberin sa apo? Thotë s'ka dit me u ngi 3 ditë me radhë apo? Edhe këtë, edhe kjo është pjesë e jetës së tyre apo? Ama jo këto këto sabrin, angazhimin, bashkëpunimin këto me i përjashtu, e veç ato lulet edhe ato fjalë t'mira me marrë me thon, s'është veç kjo apo? Jeta nuk ka veç lule. Jeta nuk është romantik, jeta është përgjegjësi, është rol, është detyrë, është angazhim. Prandaj është mision që do me kon i përgatitur me hy në këtë jetë. A je i gatshëm, ka fëmijë, ka detyra, ka edukim, ka përgatitje për me i bojë individ produktiv shoqni. Nuk o lojë, nuk është hajgare. Prandaj përgatitje. Andaj edhe misioni që ke me bart ti o pejgamber, që do të përmanë, është mision i madh, ku nuk ka punë lojë, don pregaditje t'madhe, edhe të vazhdushme, E se nuk e ke të organizuar natën, nuk mund të kesh të dobishme ditën. Nëse nuk, nuk, nëse nuk e ke të mbushur natën me aktivitete, nuk mund të jesh i gjallë dhe aktiv ditën. Surja Muzemmil. Dhe e thirri Allahu xhele ue ala, ja ejuhel Muzemmil, o ti, s'e thirri me emën, Askund se ka thirr me emën në Kur'an pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kurkun. Emri i tij Muhammed është përmend, por jo në kontekst të thirrjes, jo. Sikurse për shembull, kulna ja Nuh, o i thamë o Nuh, ja Adem, o Adem. Ka pejgamberin e thirri, ja Musa. Ka amën, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. O Ibrahim ti e çove në vend ëndrrën. Nuk ka në Kur'an kurkun ja Muhammed. Kurkun Allahu s'e ka thirrë me emër, e ka thirrë me mision. E ka thirrë me detyrë. Se kjo është nder, kjo është privilegj. Ngase kush ja dha këtë Nder, kush ja dha këtë? Allahu xhallahu ala. E ka thirrë në emër të misionit. Prandaj edhe neve Allahu xhallahu ala nuk na thirr në bazë të emrave tonë, përkatësive tona, por në bazë të nderit që na dha. Ja ejjuhalladhine amenu, o ju që keni besuar, kjo është nder. Na thirr Allahu në bazën e nderit. Edhe këtu është një inkurajim, o ti që je mblu. Është një lloj, është një përgdhelje. Në hyrje. O ti që je mbuluar. Kum ngritu. Ngase nuk ndryshohet situata duke ik, duke u mbuluar, duke fjet, po duke u ngrit, duke lëviz në çdo aspekt të jetës tonë. Nuk mundemi ne me ndryshu situatën, gjendjen, duke u anku në vazhdimësi, apo, duke i shetit, fajet, herë në një skaj, herë në një skaj, s'mundëm kështu me fëmë, kum, ngritu, lëviz, merre përgjegjësinë, kapi ti ato që të takojnë ty, kryje rolin që t'duhet ti, familjen tane, me fëmijët e tu, me gruan, me ti me burrin, e kështu me radhë, çdokush ku ka mundësi, merrnu me rrethin që ju përket, Merrnu me rrethin ku keni kompetenca, ku keni ndikim, qoftë minimum i vogël, s'prish punë. Fillon nga aty ku keni ndikim. E pastaj ndikimi shkon duke u zgjeru. Po nuk o rregull që njeriu të fillon për shembull në rreth ku s'ka ndikim, ku s'është faktor. Ku s'pytet fare, apo? E të mirret me atë pjesë atje duke braktis pjesën që ka, ka ndikim. E pastaj, as në atë pjesë që nuk ka ndikim s'bon kurgjë, e as në këtë pjesë që ka ndikim nuk lëviz asgjë ngaqë s'mirret me te. Andaj, kum, kjo shpreh fuqi, ngritu, dhe ngritja është ta që, domethënë, i ndryshon gjërat, ngritu, ban diçka, lëviz, Kjo ajet është ajet i ambicies. Kjo ajet është ajet, ajet i vullnetit, i lëvizjes. Se lëvizja e bereqet. Kur ka lëvizje, ka bereqet. Ka ni hap, ka ni hap, s'prish punë, në çdo aspekt. Edhe në mësim. Çdo ditë ka i shkronjë me mësu arabisht. Çdo ditë, Kumil lejle illa kalila. Ma s'pari tregon çfarë me bo. Pastaj i kallzon pse duhet këtë me bo. Edhe në këtë renditje të nxjerrim, kemi mësim se besimtari duhet me kuptu se esenca e fesë është nënshtrimi. Nëse arrin deri te kuptimi i arsyeshmërisë në rregull, nuk arrin, vazhdojmë me nënshtrim. Dhe Allahu xhele nuk i kallzoi në fillim pse duhet me u nënshtru, pse duhet me u çu natën me u fal, s'i kallzoi, i kallzoi ma vonë. Ama në fillim tha, kumil lejle illa kalila, ngritu bane këtë punë. Në çdo aspekt, qoftë te agjërimi, u është bërë obligim agjërimi, sikur që është obligim, apo, Ka qenë obligim për ata që kanë qenë para jush, la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Në fund të ajeteve la'allakum tashkurun, që të jeni falënderues. Po deri atje ka udhëzime. Prandaj esenca është bindu, nënshtrohu, përulu, kryej detyrat e tua. Nëse kupton urtësitë, në rregull, s'i kupton urtësitë, mos e kushtëzo nënshtrimin me urtësi, mos e kushtëzo nënshtrimin me pse. Ngase nuk jemi na në pozitë me pyet pse. Na mund me pyet njerin pse. Po jo Allahun azze ve xhel pse? La yus alu amma yafal. Ai nuk pyetet për çfarë bën. Nuk pyetet Allahu azze ve xhel pse? Pse ma caktove kët? S'pyt. Ti shiko çfarë të takon ty në këtë situatë. Çfarë m'takon mu n'këtë situatë me bo sabër? Bo sabër. Jo me bo pse? Bo sabër. Çfarë m'takon mu n'këtë situatë? Me falënderu. Çfarë m'takon mu këtu me bo? Pyt çka m'takon mu? Kaq. Çfarë hise kam unë karshi këtij obligimi? Çfarë hise kam unë karshi këtij ajeti? Karshi këtij projekti? Karshi kësaj pune? Kompetenca jeme çka asht, puna jeme çka asht, kjo pyetu ti? Pse e në dikun tjetër? Prandaj, pejgamberi alejhi selam, çfarë u ka thonë? Janë shkatërru ata para jush për shkak, pse? për shkak të kundërshtimeve dhe ndërhyrjeve të shpeshta në mësimet e pejgamberëve. Ai pejgamberi një ders ata 10 kundërshtime, kadalë vëlla. Nënshtrohu. Prandaj esenca e islamit është nënshtrimi është përulja. I kuptojmë urtësitë, elhamdulilah. S'i kuptojmë urtësitë, ecim tutje. Nuk duhet për shembull tash me prit tash organizata botërore e shëndetësisë me na bind neve se agjërimi është i mirë edhe tash na agjërojmë. Në rregull, nëse na bindin shtohet bindja. Por para kësaj a ka agjërimi shëndet, a s'ka, a ka kjo punë dobi, a s'ka dobi, na nuk nuk nuk si musliman nuk duhet me e prit vendimin e organizatave të caktuara që me e shpall nënshtrimin, jo. A e kuptuat? Ti e ke shpallë se ki mu nënshtru, si ke thonë la ilahe illallah, u kry. A ke thonë la ilahe illallah, ti e ke shpallë botnisht se unë tash çka më vjen pi Allahut, unë i nënshtrona. Që kjo është marrëveshja me Allah. La ilahe illallah nuk është marrëveshje e arsyetimit, por është marrëveshje e nënshtrimit. A po kupton? Muslimanët e kanë kuptu, la ilahe illallah marrëveshje e arsyetimit. Ma arsyeto ti mu pse duhet ta bëj. Kush të ka thonë që la ilahe illallah është arsyetim. A të ka thënë Allahu që kështu dush? A ka thënë Allahu xhele që këto obligimet e tua? Nënshtrohu. Andaj, la ilahe illallah është marrëveshje e nënshtrimit, jo e arsyetimit, jo, jo e sqarimit, të jemi të qartë, po na, na sqarojmë fenë, e kuptojmë, po këtë çka sqarojmë është për me të shti mu bind, mu nënshtru, kaq e ki obligim, s'e ki obligim, Ndërsa pjesa e arsyeshmërisë është pjesë sekundare, nuk është pjesë esenciale. Nuk është pjesë esenciale e nënshtrimit, nuk është kusht i nënshtrimit me kuptu na pse. Ja, kusht i nënshtrimit është me kuptu, a ka thonë, sikur ka thonë Ebu Bekri. Që është të qada Ebu Bekri, kur ka shku për Isra e Miraxh, çfarë tha? Tha, a ka thonë që është shku? Po, ka thonë. U kry puna, tash çka, ba, as s'të vet me çka është shku? As qysh është shku, a qa feja? Po, unë të ti jënë këtona. Ai thotë, ju jëmë shkuar dhe mi është shku? Se për qata i kom besu. Në për qata i kom besu atij, në mi thonë, çka të të taj me dhënë që është shku? A mos të kom besu atij me dhënë që, ja, jo, tash ti mu, bindëm që është shku? Ja. Këtu, të nderuar vëllezër, çfarë kuptojmë nga, nga ky për, për nga ky uh, ajet, nga ky formulim i këtij, i, i, i këtij ajeti? Shiko, Allahu xhele ve ala thot, kumi lejle, tër natën falu, tër natën falu, Mas pari thash e kemi falu tanë natën. Çka i bjen kjo? A është tër aktiviteti i nevojshëm për njeriun i natës a ibadeti? A ka dhe gjumë? Po, ka ndonjë punë të caktuar që ka met pa e kry ditës, për shembull, e kështu me radhë. Po dhe ditën. Nga kjo formë çka kuptojmë se esenca duhet të jetë e kohës së ndarë për ibadet, më së pari. Më së pari çka ndan pi kohës ndaje për adhurim. Tani çka të jet për tjerat. Jo e kundërta. Krejt punët që mi kry, tani s'po më del vakt me dal në xhami. Po normal o që s'del se me këto angazhime, ti muno me përshtatë, mos si me, me këta, s'po më del vakt një ajet me lexu n'ditë, po nuk del se e ke lon në fund, nuk më dalë vakt e ke lon. Nuk banë me thonë me Kuran, nuk më dalë vakt, jo, jo. Për gjumë banë me thonë, nuk më dalë vakt flej. Ama jo për ibadet, a kuptu, qysh është renditja normale jetës tonë, për. Te pasuria për shembull. Sado që t'ki, a kupton? Nëse më teprojnë pi obligime të caktuara, sa japi ka pak. Që kurrë s'teprojnë. Se gjithë ki ku me i çu dikun. Ne duhet një sen mirë me da. Nga koha e tij, nga jeta e tij, nga pasuria e tij, nga angazhimi i tij, se ti je ti je kurban për Zotin e Zotit. Çka është? Kul inna Salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa memati, lillahi rabbil alemin. Thuaj, thuaj Muhammed, namazi jem, sakrifica, angazhimi jem, jeta jem, vdekja jem, të gjitha të Allahut janë, dhe për Allahun janë. Kështu duhet besimtari me organizu jetën. Ma s'pari çka për Allahun, ma s'pari, pastaj i ndajmë tjerat. Ama shikoni për shembull tash dallimin mes këtij mentaliteti që ky kjo sure, ky fillim i kësaj sure e ndërton edhe mes atij mentaliteti që thotë unë shumë kam qef m'u fal ama s'po kam vakt. Kqyr dallimin mes saj mes atë? Normal, normal se kush pe organizon jetën tonë? A po organizon jetën tonë për shembull kjo sure me këto kuptime të adhurimit apo diçka tjetër atë? Ti dinë së përthamë, po pse u bo pushimi qëllim? Pushimi e dimë se është. Pushimi është një relaksi për punë, është mjet, nuk o qëllim. Jo e kundërta, punon për me pushu, jo njeri pushon për me punu. E qiky o dallimi mes të parit dhe të dytit të tëpër. Andaj, na punojmë për m'u knaqë. Na punojmë për me pushu. Jo, Allah. Dunja është e ngushtë për knaq, s'del, a kupton. Na pushojmë për me punu, ngase në dunjo janë punë, e pushimin e kena përtej, atje pastaj njeri pushon, kur shkon n'varre, për, dhe si s'ka punë, A ka punë n'varr? S'ka, çka ki me punu n'varr? Ki me nejt përë, e s'ki me punu atje. Dhe ki me prit një punë të mirë me t'ardh prej dunjo, si e ke lon përmas. Qaq? Çka ki me bo përë? Ki me prit, kush e di sa ki me prit atje përë? Që atë i kime për shumë përë? Pastaj vazhdojnë tutje udhëtimin deri në xhenet apo. Andaj këtu besimtari jeton për me punu. Jeton për me bo vepra. Vepra të mira me lon me lon gjurmë, për qata punon. Andaj tha kumi lejle, tan natën, illa kalila e dim na që kjo është mësim se mos meno se Allahu ka harru që na duhet me flejt apo apo Do njerëz ka herë kërkojnë lehtësime t'caktuara, po thuaj se Allahu ka harru me i përmend, po duhet na me ia kujtu Allahut që na, a din ti na, a din ju që na jena në një kohë. Ve ma kane rabbuke nesija. Allahu tha, Zoti s'harron kurrë, s'ki nevojë ti, e din ai. Kumi lejle, falu gjithë natën, illa kalila, pos pak gjysën e, e din që kini me pushu. Në fund pastaj, kjo është sprovë, Lehtësimi ka ardh, alime en len tuhsuhu. E ka ditë Allahu që as këto s'e mbajnë jo. Jau ka lehtu, fundi i sures Muzemil është lehtësim, derogon këtë, e din Allahu sa muni me bajt, sa ju duhet, e din kohën e juaj, i din situatat, i din shekujt, zhvillimet, krejt Allahu i din ato. Edhe mos ia kujtoni Allahut lehtësimet, s'ki nevojë, as me i kallxu se në çfarë kohe po jeton, në çfarë veni po jeton, jo, e jotja është me mësu, Çka është e jona? Vallahi, kriza e jona është me injorancën. Pastaj si pasojë e injorancës bëjmë gabime. Se me bo me njoh fenë e Allahut qysh duhet. Nuk ka krizë, krejt janë të parapame, krejt janë të rregullume, gjithçka është n'vend t'vet, gjithçka është qysh duhet, gjithçka. Ama kur njeri nuk e njeh fenë, e tani don me një, me një, me një, një informatë t'thjeshtë, krejt dynjan me kuptu, po s'munesh valla, ma nuk munesh. E tani vjen me, me i nësë ti matë, dhe dijetarët s'kanë folë, pëtën për këtë punë. Ata dijetarët kanë shkru, ka që i ka një bastë me dorë të se për të kanë ti, po e s'ka pa, një dyri ka shëtit gullën atje, s'ka pa, kurkun asë e s'ka vlit, s'kanë folë. Mos gjyko me një nësë, mos u ngut me marrë lehtësime ngase krejt janë të para para, po legjitime, pyet, angazhohu që kjo punë e jote, ama krejt janë të parapame, kumi lejle illa kalila, pos pak, nisfehu, gjysmën, Kur po flet për shtimin, po e lën të hapur apo. Shikoj çka thotë Allahu xhele ve ala. Ev inkus minhu kalila, zvogloje ama pak, mos shko fort tu e zvoglu. Apo. Ev zid alejhi, pse? Pse me lon zvoglimin të hapur, njeri te në fund s'di m'u nal, apo. Te një reqat. Apo, qata duhet me ia nal zvoglimin pak, apo. Se nuk nalet njeri, apo. A kur ka thon shtoje, mos ki gajle se kurkush s'e shton gjithë natën, apo. Ev zid alejhi, nuk tha ev zid alejhi kalila. Që këtu për shembull tha, zvogloje pak, ose shtoje pak. Ja, jo, nuk tha shtoje pak. Zvogloje pak, ose shtoje. Prandaj të nderuar, njeri duhet me u balansu zvoglimin e lehtësimet, se shtim mos ki gajle, kurkush nuk e shton përtej, pos rrallë pëtën. Ka agjëru gjithë ditën, çdo ditë. Ai i martum. E edhe gruja e tij u dol para dere, shaj proteste. Kemi cekë. Para... Ka qenë shaj, kur gruja ka dolë se ka, ka ndodh diçka u bo vaki, se kjo s'del për gjithçka apo. Shaj proteste. Kur e ka pa baba i vet, Amr ibn As ka thonë, "Çka ka ndodhur? Çka problem? Ka thonë ti m'ke martu për një njeri që ky lazëm s'ka për gru, që s'i vyn gruaja. Ky gjithë natën falet, gjithë ditën agjinon. Kur me bo llafa me ta me kryej puna. Sigurt edhe ka ardh baba e ka paditë djalin në gjyq te pejgamberi për çka për ibadet. A kuptoni për çka për çka është këtu? Gjithë natën u fal, gjithë natën. Hiç ka di punale apo? E pastaj pejgamberi alejhi selam, transmetimin gati kemi cek. Falu qe kaq, inni la astatiu, un muj hala ma shumë. Paramena, paramena kompromis për shtim. Jo, shto ma pak, shto ma pak se pak bëm o. Te pasuria u dashë me u zvoglu. Ka thanë mos e bëni krejt. Diçka tek familja lene për. Sadi me ka si tu dek, o Resul o krejt çka kam e jotja është, çka të dush bën me to? Jo ka thanë, mos e le krejt, leu edhe familjes tonde, se me ata me i lon t'pavarun është ma mirë, se me i lon me trokat në dyrt halkut, a po kuptan apo jo? Pasuria është e jotja komplet, ku është e jotja komplet? Ato kudo, duhet me zbrit ka pak se shumë, ama sot, me rrit nuk është tema, apo. Sot 2.5 zekati ai vjen kompromis bën apo apo 2 2% se 5 a kupton 2.5 97.5 Allahu ka thon ti merr 2.5 jepja e ti bën kompromis apo E ky ajet këtë e rregullon. Euinkus minhu ka zvogloje ma pak zvogloje. Eu zid alejhi apo shtoje atë. Sa? Surja e tretë është kjo. Po. Kjo është Alak. Pesë të para, Muddeththir, pak ajete Muzemmil. Krejt, kur ka ardhë qe ky lexo Kuran shumë, edhe meditoje mirë, e kuptoje mirë, s'jon kon 23 ajete zbritur, a kupton. Ngase Kurani është boshti, apo, e paramena kur ka zbritë komplet, e gjithë këto ajete, e gjithë kjo begati, e qysh duhet tash me lexu, apo. Ka rettil, rettil, çka asht rettil? Në arabe i thojnë, rettil, diçka që grumbullohet, që edhe konvojit t'madh, edhe diçka grumbullit t'madh, i thojnë, Andaj, grumbulloje mendjen, zemrën, përmbledhu mirë, ngase je duke lexu fjalët e Allahut tebareke ue teala. E këto udhëzime të Allahut xhel-le xhelaluhu të nderuar vëllezër, që po flet Allahu për një ibadet madhështor, ibadetin e natës, Adhurimin e natës, që në fillim, simbas shumë dijetarëve, ka qenë obligim edhe për pejgamberin salallahu alejhi ve selem, por ka qenë obligim edhe për sahabet. Pastaj ka ardh derogimi, mas, simbas disa transmetimeve ka ardh mas një vjete, e simbas tjerve mas gjashtë muje. S'është me rëndësi, kupton, koha, me rëndësi është që e kanë pranu si obligim, janë falë natën, në obligative. Pastaj, Pregatitu mirë, gjithë ky adhurim, ibadet, angazhim natën, apo gjysma e natës, ose pak, ama në angazhim në ibadet, thot Ibn Abasi, radiallahu ta'ala anhu, edhe Aisha, radiallahu ta'ala anha, thot, se kur ka zbrit ky ajet, domethonë, sahabet kanë qëndru në kom me këmbë të fryra, kupton. S'kan ditë sa i bjen tash pak e gjysa, sa i bjen këtë tash o bën. Se çka Allahu xhele shanuhu ka në fund sures Muzemil. Allahu jukaddiru lejle ue nehar. Allahu është që bën takdir. Ai është që kufizon kohrat, po disa kohë sa është shumë pak, ata i kanë ngrohur shumë. Ma mirë në, ma shumë tjepi, ma shumë bëjse, nështë që e ujnë kus, e uzit, zvuglet, që atë një kushtë e vija, po të shtë të jetë. Të të ashtë ju kanë fry komët, e jon lodh, jon lodh në ibadet. E ka inna senulki alejke kaulen thekila. Na ty kena me ta dhonë një fjalë kaulen thekila, që është e ronë, është me peshë. Domethonë, ti ki me kon bartës i misionit, Ti ki me bartë shpallje që është e ronë, nuk është e lehtë. Çka i bjen e ronë, do ta spjegojmë inshallah. Por, lidhja e namazit të natës me aktivitetin e ditës, me punë e ditës. Pavarësisht, a ka të bëjë kjo aktivitet, edhe pse në esencë dhe në parim edhe në fillim, është aktiviteti i mësimit edhe i udhëzimit të njerëzve, por të nderuar, çdo aktivitet që e kemi në jetën tonë, çdo mision, Merre rregull se kërkon një zemër stabile. E për të pas zemër stabile, apo zemra stabilizohet me ibadet. Dhe mane mend rregull, dijetarët e kanë thonë, sa të len zbrastirë në zemër të adhurimit, që nuk e mush me adhurim, e shfrytëzon rast me mush atë zemër, atë zbrastirë, atë boshllëk, dyftyrsia ose një degë e kufrit, kupton. Çfarë tha pejgamberi sa si argument ulemat e kanë përmend interesant. Ai do të thonë për neve se për dietar ka lësh më më gjithë të fal konkluziona ato po. Interesant për shkak. Këtë rregull pikë ka nxjerr. Ka thonë pejgamberi sa selam. Men lem jegzu, ai që s'ka marrë pjesë në luftë kurrë, ve lem juhaddith nefsehu bil gazu, edhe kurrë s'i ka thonë vetes qëre, s'm'u ka ep rasti me e luftu armikun, s'm'u ka ep rasti me e mbrojt, atë që Allahu ka kërku me e mbrojt, fenë, venin, e popullin, s'm'u ka ep rasti, po n'u dhashtë rasti një herë, me lejen e Allahut më dum ditë ku kom me shku, i flet vetes tij, e pregadit, su zhjeditë situatës, apo, Thotë pejgamberi sa kjo është punë e zemrës, kjo nuk ka punë e durve. Më së pari zemra duhet me kon stabile, që e përgatitur për akte të tilla. Kan kurrë s'ka luftu, as s'i ka fol vetes tij për këto kohëra të vështira. Kjo është veç në kuptim, të merret në kuptim të çfarëdo sprove, ballafaqimi. Mate ala shu'betin min nifak, thotë pejgamberi sa vdes me një degë nifak në zemër, e kalon zbraztirën e kësaj, mushet me nifak, me erë, Se kjo zemër, jo veç zemra, të nderuar vëllezër. Po nga ligjet e Allahut tebareke ve teala është se nuk ka zbrazti, s'ka lon Allahu xhele ve ala zbrazti. Apo? Sikurse e kemi si në suren Mulk, hel tera min futur. S'ka zbrazti, nuk ka diçka që nuk është e, nuk, nuk është e mushme me diçka. Gjithçka mushet, edhe zemra që është të Ose e mush me adhurim, ose mushet me ndonjë mëkat, që mund të jetë i hipokrizisë, mund të jetë i natyrave tjera, por mushet. Prandaj, Allahu xhele ve ala po thotë që duhet zemër e fuqishme, duhet zemër stabile, e cila e bart misionin si duhet. E tash, të nderuar vëllezër, namazi i natës, pse është kaq i rëndësishëm? Për bartjen e emanetit të. Për çfarë arsye? Për shkak se të nderuar vëllezër një prej arsyeve që dijetarët e kanë përmend është se njeriu në namazin e natës e ka njëfarë izolimi prej njerëzve. Në namaz të natës ka njëfarë qetësie, njëfarë pushimi nga presionet e caktuara. Ku njeriu ka nevojë me e marrë veten e tij, ka nevojë me e mush veten e tij, ka nevojë me rikonfirmu raportin me Allahun tebareke ve teala. Në namaz natës, në namaz natës, domethonë, nuk ka krijesa, veç ti je krijesa, apo dhe është Krijuesi, në kuptim të komunikimit, ngase të nderuar vëllezër, ku ka krijesa, ku ka krijesa, apo, domethonë, zhvendoset vëmendja, shpërqendrohet fokusi. E kjo e bën njeriun që lehtë me u prek nga gafleti nga hutia. Për shembull, nëse një njeri të nderuar vëllezër një njeri don me mësu, një mësim. Edhe i ka 5 vetë rreth veti që bojnë muhabet. E herë pyet njëri diçka, s'bëj ta kalloj qeta qe. Edhe tani ai t'ndërpren. Edhe qeta e ndërpren. A mush me mësu? E nuk mush. Për me mësu çka duhet me bo? Për me mësu po flas. Me shku n'bibliotekë, ose diku ku ka qetësi vëlla, në fokus. Se njerëzit të shpërqendojnë krijesat, krijesat apo domethënë të sjellin nga gjendja e vëmendjes në gjendje hutisë e gafletit. T'habitin. Njerëzit kur del n'sokak për shembull, ose të habitin, tu të livdu, e harron kush je, apo, mashallah, vallah është problem, te, e, tani, tu, tu mos u izolu ka pak, në me, veç ti tash ti analizoj që tu, o që shtu, si shtu, apo, për dhe me nërë që që shtu jemë, tani s'ki vakt mu, pas, mu pastru, s'ki vakt mu, mu ngrit, nuk ki vakt, Njerëzit për shembull nuk janë mirënjohës, zhgënjehesh apo. Në situatën njerëzit, njerëzit t'sjellin shumë probleme apo. T'sjellin telashe, njerëzit duhet izolim. Duhet tërheqje. Qoftë ditore, qoftë javore, çfarë do kohë, duhet tërheqje. E në tërheqje njeri, kur lexon n'namaz natës, edhe lexon Kur'an, e qetësia e natës, e komunikimi me Allahun tebareke, e përulja apo e sjell robin në pozitën e duhur. Kush është realisht ai? Apo ngase duke qëndru para Allahut xhel-le ve ala fillon që të aktivizohet natyrshmëria e të qenit rob i Allahut azze ve xhel. E para, e se të jap modesti edhe përulje, po edhe të jap krenari. Pastaj gjithashtu të ndërës duke lexu ajetet, lexon për pejgambert, apo lexon për lexon për sprovat e pejgamberëve, fillon me e normalizu situatën e ditës, ato mosmirënjohje, ato cytje, ato që ka ndodhë, do është një, është një farë lloj, një, shlo, një, një, një, një, një loj rigjenerimi i vetvetes për tu pregadit për ditën e nesërme apo. Prandaj Allahu tebareke ve teala tha inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne kemi me t'zbrit ty një fjalë t'ron. Ka ajete n'vijim që flasin për këtë pjesë të natës, prandaj çdo herë ti jam hisen që e plotson kuptimin e asaj që po tentoj me thon. Sura Nisa i ka zbrit, ka qenë n'deve. Don, ë kur ka fillu me zbrit Sura Nisa, ka fillu me me sharru këmbët e deves në rërën e Medinës atë. Derisa është devja, gati sa nuk është ngulfat nga pesha e ron e shpalljes atë. Thotë një nga sahabit, ishte pejgamberi i pshtetun në këmbën time, e filloi me ardh shpallja, gati sa nuk ma këputi komën, thotë, prej dhimbjes, thotë, qaq peshë e madhe, dhimbje, thotë, mos u ndal ket moment, apo, koma pëlcit e ashti, me m'u thy komën copë e copë, Hëm. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thon i zbritke shpallja, madje dhe dimnit, wa huwa jetefassadu arakan, e aj pikonte nga djersa, djersa në dimën, nga pesha, nga që ka kjo fjalë, nuk ka fjalë e letë kjo, don koncentrim, don angazhim, don fokus, fjalë e ranë, don me kuptu seriozitetin e kësaj, Prandaj vllezër, mësimi i fesë, Kasim, nuk ka punë e thjeshtë që e merr si prrallë hesapi, apo. Don angazhim, don lodhje, don mund. Po gjithçka në dunja, kështu do. Një punë që nuk të djersit, nuk të lodh, nuk të len pa gjumë. S'është sfiduese, apo. Nuk është interesant. Andaj, e ron në këtë kuptim, kuptimin e, kuptimin e, e rëndësisë që e ka. E ron në kuptimin e stabilitetit dhe qëndrueshmërisë. Domethan kanë thonë dijetarët, e ron e palëvizshme. Domethan le tentojnë sa të dojnë, çfarëdo furtune, çfarëdo fryme, për me e tjetërsu shpalljen, për me e ndru shpalljen, nuk ka me e lëviz nga pozicioni ku Allah xhel-le ve ala e ka vendosë. Pse Allahu ka thonë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kemi zbrit dhe na kena me e rujt atë. Apo prandaj në kuptimin e qëndrueshmërisë edhe vazhdimësisë është e ron. Ne kemi diçka kur është e ron mundohesh me lëviz, s'mujsh me lëviz, shumë e ron. Andaj qaq qaq është e thelluar shpallja tek njerëzit Apo, qasi stabiliteti Allah i jep me këtë kuran, saqë s'ka epsh që e leviz, s'ka dilem që e leviz, s'ka forcë që e trondit edhe tjetërson, s'ka apo, e ron. Edhe është e ron si shpallje, edhe ty të bën të ronë. Të ronë kuptim të, të e, e, peshës, të palëvizshme në kuptim të lajthitjes, devijimeve, kështu me radhë. Jo çdo erë, jo çdo erë, jo. Besimtari rëndohet me Kur'an, stabilizohet me Kur'an, e pastaj edhe furtunat më të mëdha me fry, e gjenë stabil. Qeta pejgamberi e ka sjell shembullin e besimtarit me shembullin e cilës, cilës pem. Hurmës. Hurma fry sa dush, era. S'ka që e lëviz. Nuk ka që e lëviz. edhe ndalesave, por jo për të gjithë. Në esencë, po, në esencë, në esencë, në raport me, në raport me epshin e njeriut, me kërkesa t'njeriut, obligimet janë t'rona, po, në raport me epshin, njerëzit që jetojnë, jetojnë, në mënyrën që jau ka organizu epshi jetën e tyne. Apo? E kanë t'ronë që me i zbatu urdhnat e fesë. Problem asht. Nuk mundet. Ama ai që e ka organizu jetën ndryshe, me natyrshmëri të pastër, me besim, i vjen lehtë. Sikurse ka thonë pejgamberi alejhi selam, Andaj është mirësi e Allahut, edhe udhëzimi i Allahut që e lehtëson atë. Pastaj ka mundësi një çështje ka mundësi nga një aspekt me konë e lehtë, nga një aspekt me konë e ronë. Për shembull, hadithi n'Buhari ka thonë pejgamberi alejhi selam, "Kalimatani dy fjalë janë t'dashna tek Allahu azza wa jall. Khafifatani të lehta të lehta në gjuhë, thaqilatani fil mizan." t'rona në peshore. Të lehta në gjuhë e t'rona në peshore. Edhe kjo është kuptimi i ron. I ron në peshore. Çka shpërblen Allahu sa ron vjen sheriati, nesër kur Allahu për te shpërblen, s'ka as kodra, as bjeshka, as sen që vjen ma ran, s'ka. A në esencë është i lehtë për zbatim edhe jetë me të ngase Allahu e ka lehtësu dhe Allahu të barë të ka udhëzu. A dhe kjo është i lehtë dhe i ronë, kur, pse është i ronë, e për me e bartë këtë, për me e lehtësu këtë barrë të ronë, duhet me pas hise natën, që besimtari natën të ndëllë dhe zërë e bën ndryshimin e madh, e ceka natën, natën e ceka, atë pjesën e, Inne nashietel lejli. Nashietel lejl, ka disa mendime te ulemat, por ndërsa mendimi ma përmbledhës është flet Allahu për natën n'përgjithësi. Nashie janë orët në përgjithësi, po edhe është fillimi, diçka që jenshe, fillon diçka, me ta, apo fillimi i natës. Nata n'përgjithësi, Allahu tha, esheddu vat'en ve akvamu kila. Nata është Allahu tha esheddu vat'en, çka vat'? Vat' është kur prek diçka, shtyn diçka, diçka që fërkohet, diçka që len gjurmë. Ve akvamu kila. Allahu flet për namazin e natës dhe ndikimin e madh të natës në zemër edhe në gjuhë, edhe në fjalë. Për shkak se është të ndrodhë zërë, unë e ceka ma herët, kur bëhet e lehtë, kur njeriu e përjashton sistemin organizativ epsharak nga zemra, e vendos sistemin organizativ imanor, kush e organizon ditën tonë, a e cekëm fillimisht, a është pushimi qëllim a mjet, çka është? Epshi i përmbys këto për, për koncepte. Epshi e bën mjetin qëllim, e qëllimin e bën mjet. Epshi. Ndërsa Islami ka ardhur ndryshe me fol ato. Andaj natën njeri, natën kur është koha e gjumit, kur është koha e pushimit, kur epshi qatëherë thotë bile lem rahat. Apo thush edhe tash kam me tregu se kush është këtu që vendos. A, është, është betejë e madhe, është triumf i madh. Që ngritesh dhe i tregon se këtu vendos zemra. E për me vendos zemra, sa kena me flejt a jo, e jo epshi, Allahu tha, fuqizone zemrën, esheddu vat'en, natën fuqizohet zemra. Ditën konsumohet zemra. Nuk merr shumë ditën, ditën merr ma pak, n'dash me marr konsum të fuqishëm të energjisë, me lon gjurmë të pashlyeshme të ibadetit në zemër, natën, esheddu vat'en. Edhe kanë thonë ulemat, esheddu vat'en edhe është edhe për tjera që ka të bëjë edhe me kuptimet. Qata ulemat kanë preferu shumë një pjesë natës me ia kushtu meditimit të Kuranit, ngase kuptimet që vijnë natën, vështirë me ardh ditën, apo. Vështirë është me ardh ditën. Sikur ai njeri i cili ka ardhë edhe i ka thon imam Malikut rahimehullah, nuk po të shoh të zellshëm në namaz natës, ka udhëtu diku me ta, kur e ka pa diku në dyrë, ka pa që kësë, ai imam Maliku u falë natës sa dush, sa dush u falë a po me standardin e këtij njeri ka thon, qe ki emnin, s'e paske natën qashtu apëtëm, ngase e ka lidh natën veç në komë ruku apëtëm, Ka thonë Imam Maliku rahimehullah, se ajo pjesa e mbetur që ke prit ti me konë n'komë, unë e bëj përsun që ti. A po tu mendu, ka thonë, tu nxjerr kuptime të haditheve, të ajeteve. Ngase kjo është që ma ka çel Allahu mua, thonë. Andaj, thotë, nuk po shoh se porta që je ti, Është më e rëndësishme se porta ku jam unë. Me rëndësi është ec një portë që ta ka çel Allah azze ve xhel. Nëse s'je ungjun tu lexu, tu studiu, apo tu nxjerr, rri n'kombë tu u falë. Diçka ban që realisht e shënon natën me aktivitet. Çka me rëndësi është ato? Të jem n'punë diçka, gjeni aktivitet tonin që e banë ato. Por jo për shembull, nëse s'di me kuptu këto po flaj, ose me kufizu. Ja qishtu kalohet nata, ja tjetë këtë një gjumash, jo, ja, ka mos kufizo, ngase kjo është e gjonë, Allahu e ka lon gjonë, dikush e kalon me menu, ka, për shembull, kanë qenë në anije, duke udhëtu, ka qenë me ta s'bashku, I pa lëvizshëm. E i kanë thonë, në fund të sabah, çka ishte kjo përë? E ka tregu se ka qenë duke e lipë një kuptim një ajeti, me sabah e ka gjet, përë. Këto komente që na po i, shpo, po i përcjellim, përë, këto janë pjesë e natës, për këtë pjesë e ulemave kanë thonë, këto lodh dikush me i nxjerr, përë. Veç do është natë me u bashku me ditë, përë. Prandaj, e sheh duat tona, gjurmët e, e, e leximit janë ma të thella natën, apë, se s'ka gjurëm, apë, ue akuamu kila, edhe Allahu tha, ue akuamu kila, i kuptim është ka thonë, akuam, o diçka që është ma goditëse, diçka ma në qëllim, kila, fjalë, apë, për çfarë dhe për po thotë fjalë, duat që bohen natën, s'janë si ditës, apë, Fjala estagfirullah natën nuk është sikur e ditës atë, apo? Allahu po, kërkim falje e natës, duaja e natës, përgjërimi i natës, nënshtrimi i natës, ankesat e natës Allahut nuk janë sikur e ditës, aqwam, janë shumë ma të strukturume, ma të organizume, ma të fuqishme, ma domethënëse. Prandaj, a kena nevojë m'u anku, a kena nevojë m'u përkrah, m'u ndihmu, po, Allahu tha, nata është për këtë punë, akuamu kila, prandaj nata është pjesa ku ti e shpall epërsinë e zemrës tane ndaj epshit tënd, nata është veni ku ti furnizohesh me kuptimet e duhura që i japin pastaj gjallëri ditës tane, nata është ajo pjesa ku ti I ankohesh Allahut tebareke ue teala për çkado qoftë nga krijesat e në sabah pastaj vazhdon jetën ngase ia ke dorzu ankesën Zotit tënd e kështu me radhë. E shumë e shumë tjera. E Allahu tha: "Wa inna laka fi an-nahari sabhan tawila." E për ditën e ki për aktivitet. Sabhan tawila. Çka tha Allahu azza wa jall. Nata është me angazhime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë çfarë angazhimi i ka pas natën, ditën për mund. Që Allahu ka qenë shumë i zonë ditën, kështu që natën kushtoje pak Zotit të vë. E ditën çka ka bo? Ditën më çka ka bo? Ka shëtit trega edhe gjithë ditën ai ka qenë me Allahun tebareke ve teala. Gjithë ditën, apo i ka mësu njerëz ka thirr këtë dikon. Megjithatë, të më Megjithatë, aktiviteti me njerëz, punë edhe kur është me i thirr në rrugë të Allahut xhelle ve ala, të konsumon apo. Të konsumon. E lëre ma kur aktiviteti është dunja apo. Sa duhet me pas tash pastaj apo pump të mbushjes natën, ngase nuk qëndron apo. Nuk qëndron. Çka dijetarët kanë thonë, Kohë pas kohe kemi shku tek njerëzit nga dijetarët që janë marrë me ibadetet e zemrës, me zbutjen e zemrës e ju kemi thonë na u ngu, shikoni, na u ngurtësuan zemrat duke diskutuar në fik. Fiku çka o fiku? Ibadet, hallall, haram, farz, ama ka diskutim, ky mendim është gabim, kjo e kështu, si të ka merë, merë, zemra si banë, që tensioni i naltë është ka për zemra, dhe. e kemi shku te këta i kemi thonë, na e zbut pak zemrën, na e zbut pak zemrën, se shumë mu, farëna, në ibadet, tu diskutu ma jetë e ma dithe, na u kanë kërëshu zemra, dhe. e tu diskutu ditën, a bën, a s'bën, e sa, e qysh, e çka, e kjo qysh bën zemra, në kjo, Dhe vëllezër, nuk rrin pa natën, nuk rrin, nuk ban, pak, pak, dhetë, pesëmbëdhjetë, njëzet, tridhjetë sa e dona, mos ban pa natën, pa izolim, natës, nuk ban, nuk qëndron, nuk ban, ose para gjumit, ose me u çu para sabahut, një kohë e cakton, fale vitrin para se me, para se me flejt, por fale në vetmi, fale në, në, në, në, në shkarkimin e ditës, apo, Edhe gjithashtu, ditën mundohu me, me pas për do aktivitete që nata të jetë ma e lirë. E kjo është ai fikhu i besimtarit që din me rregullu kohën e tij se ndo kohë e kemi ma shpesh, e thanë ku vin do kohë ma të vlefshme, është ma i E për shembull, prej tash fillon me e organizu Ramazanin që me konë sa ma i shkarku në Ramazan, po janë njerëz bojnë akti kryesore, ma të mëdhatë në Ramazan të dhëtë, as një hatme s'un e bona, apo. Po, po normal e Allah, fillon, unë, dikush ndoshta s'ka mundësi, po flas, prej tash fillon me u shkarku, duke e ngarku një kohë, për shkak të shkarkimit në një kohë, një kohë tjetër, apo. I si se ka lshu këtë ajet, se thotë, ka diçka këtu, ndryshimi i pozicionit të foljeve e ka një kuptim, apo. Edhe është e mrekullueshme që e kanë përmend pas e dijetarët, tebettul, çka o tebettul? Tebettul vëllezër, vëllezër është kur njeri shkëputet nga krejt obligimet që t'i përkushtohet veç Allahut azze ve xhel. Qata Merjemja e ka emrin Merjem el, el Betul. Merjemja që sen s'ka bo pos adhurim. Apo, betule. Çka është betule. Tebettul çka, apo. Që kurgjë hiç s'bën, është mshirit një qoshe, veç ibadet bën. Çka është, apo. E tash Allahu tha, ditën ke angazhime, për ne që ke angazhime. Atje tha, falu pak e flej natën. Tash këtu në fund, tha tebettel, këputi krejt. Që shme koftë bërë. Edhe tebtila, kjo tebtila të nështë halama problema, më tërë. Vëllezër, tebettel, është dasht, është, është, është dasht me ardhë bettil, ve bettil ilejhi tebtila, qashtu u dasht me ardhë, dhe, është dasht, kuptim gjuhës njerëz, dhe, po s'ka ardhë, dhe, Ka ardhë tebettel. Tebettul, kjo formë, tash është pak gramatikë për po me kuptu pak ma drejt. Kjo formë e foljeve, të në vëzër, vjen kur do me tregu një proces që është i vështirë, i ngadalshëm edhe afatgjatë. E kupton? Për shembull me thonë, ka thonë për e kërështë, inna mel ilmu bi, bit teallum. Dija arrihet me çka? Teallum, mësim të vazhdueshëm, jo një libër lexon, alim bohesh, jo s'bohesh, apo. Don teallum, don lodhje, që edhe, edhe në gjuhën arabe është interesant që edhe edhe tingulli kur del ta ka zon, është e ron është teallum, ti ka një proces të vështirë. Inna mel ilmu bit teallum. Dija shkon me proces të vështirë, ngadalshëm apo. E këtu Allahu po thotë apo. Që të bëhet nata, E folja e dytë tebtila nënkupton domthon arritjen maksimale, a kupton. Diçka hajri të madh që ndodh, apo. Për shembull, në gjuhën arabe kur do me thonë ë ë për shembull, hajt të më shembull, el kesër. Kesër i thonë me thy, apo. Teksir copë e grimë kom bo, apo, diçka fort e kom bo. Nuk kam veç e kom thy apo. Ky proces i, i këtij, i kësoj shkputje, çka nënkupton, thonë, qysh e lidh me ajetin, që Allahu po thotë ditën ki angazhime, kanë thonë, kjo është proces i zemrës, që s'ka lidhje çka bën ti ditën e natën, thonë. Zemra nuk ka lidhje me natë me ditë, për zemrën nuk ekziston koha, natë e ditë. Dita e nata është për, për gjymëtyrët, apo, Gjymtyrët flejnë edhe gjymtyrët punojnë. A zemra, jo zemra, nuk ka ditën punon në treg, tani natë, jo zemra s'bën kështu. Zemra do të konë në proces të vazhdueshëm të shkputjes ka dunjaja e të lidhjes ka Allahu tebareke. Ky është proces i pandalshëm. Leji gjymtyrët, ti puno, angazhohu, shko ku dush. Zemrën mos e Mos e fut zemrën në dynja. Qata ka thonë pejgamberi ata 7 vet që Allahu ka me i strehu, kush janë ata, apo. Wa rajul qalbu mu'allakun bil masajid. Ai që e ka lidh zemrën ku? Në xhami. Ai s'ka në në xhami. S'ka thonë pejgamberi ai që rrin në xhami non stop. Jo, s'bën me nejt në xhami non stop. Jo, fa idha qudet as-salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kur përfundon namazi i xhumasë, shpërndajuni, dilni lypni ka begatitë e Allahut. Ama zemrën këtu lene. E zemra kur është kështu apo, nuk mundesh gatë më pa zemër. A din qysh i bjen kjo punë, apo? A din qysh i bjen kjo punë? Sikur futesh në ujë. Rrin rrin pak, që qëre pa do se des, apo? Apo? Hin në ujë, rrin rrin kështu. Qashtu edhe dunjaja është si ujë. E kemi sjell kët shembull, Allahu ka sjell shembull të dunjasë me ujin. Shko tu u shkput, ditë për ditë, ditë për ditë, proces i vazhdueshëm apo derisa zemra është e lehtë me Allahun xhalla ue ala. A arrin dunja, a s'arrin, punë tjetër është. Ama Allahu po thotë që procesi i vazhdueshëm është i rëndë, proces i vështirë, kërkon vazhdimësi, kërkon këmbgulje, ama me lejen e Allahut tebareke ue teala arrihet a kupton. Edhe ajo që të ndihmon e do të vazhdojmë në ajetin e ardhshëm, por dua të them që ky proces i vështirë, i kësaj fjale t'rond, i këtij ibadeti, i këtij angazhimi natën, i këtij procesi të vazhdueshëm, i kësaj kënaqësie, i këtij përjetimi. Allahu xhallahu thot rruga e lehtë. S'ka në Kur'an diçka që vjen vështirë e nuk vjen me të diçka lehtë që është. Sa ma shumë nuk e njeh Allahun, ka errësinë, e në errësinë ka frikë, ka paqartësi, ka rezerva, ka hezitime, s'ia merr menja me ecë, ka dalë të që s'po e din çka m'del, a ka kurrë s'i ka ra kësaj udhe, se ka hezitime, ama ai që e ka dritë, krejt, Tani veç pyetja është shpejtësia e ecjes, sa ka mundësi ma shpejt e ma shpejt, e jo orientimi i ecjes ngase po e sheh ku ka me shku. Rabbul mashriqi wal maghrib. Allahu xhallahu tha, Zoti, domethënë i lindjes, perëndimit, la ilaha illa hu. S'ka kush që meriton të adhurohet. Për kën ki me u lodh ma shumë se për Allahun? Fattakhidhu wakila. Andaj Merre Allahun vekil, Allahun e kam vekil, merre Allahun vekil, e çka o vekil, e qysh na ndihmon emni i Allahut vekil, në këtë aspekt, edhe njohja e Allahut xhelle ue ala si e përmirëson ecjen kah Ai, edhe e sistemon dhe rregullon ditën dhe natën, është pjesë që do ta trajtojmë inshallah në dersin e ardhshëm. Allahu na i ngjall zemrat në ibadet, në adhurim, gjuhët tona me përmendje të Tij. Allahu na mëso që të shënojmë në natët, në netët tona, aktivitet,